fulgo accelas crescon de cancero. Apud la cancer causantai substanzoi en la tabacco, ancau la fulgo, quiu estes inspirata dum fumado, estes problemo por la sano. Char la fulgo modifas certa in en la pulmo tiel forte, che ili ne plus capablas defendisin contra u cancerae celoi. Ciel tion el trovis nun usona esplorista te amo. Ce la bruligo de organicae substanzoi, ec estas fainegai fulgo particloi, kiwi en aerigias. Precipe fumantoi enspiras tiwin particloin grand quante. Lau usona esplorista te amo in Texaso, la fulgo particloi ja ne povas recte causi pulmo canceron, Ties ec esto tamen estas signife pli rapidigata per tro alta chargio. La esploristoi prilumigis la in de fulgo fulgoparticloi en la pulmo e la nivelo de celoi. Dum longa tempo oni tutte nestis en la scienzo che la fulgo amasigas en la celoi de la pulmo, augi simple ne estis considerata en la studoi, char oni concentrigis prefere alla conatae cancer causantae substanzoi, diras la estro de la esplorista te amo. Iam en la iaro du quin, esplorista te amo el trovis, che la fulgo particloi en la pulmo trapenetras ciel vandoin, cae che ili tie povas damaggi la tie enhavatan gen materialon che tro da fulgo en la pulmo povas crome anca pli rapidigi la ec eston de pulma cancero, por tio nun la esplorista te amo disponas pri pruviloi. La fulgo, lau tio, ne estas recte cancer causanta, sed gi collectigas en la imun celoi de la pulmo, malfortigas la propran defendo sistemon de la corpo, cae tiel accelas la ec eston de pulma cancero. Tiun ec conon attingis la esploristoe en la laboratorio tiel, che ili al genetice preparitae musoe donis tiun quanton da fulgo particloi, quiu estas ancau trovebla en la pulmoi de fortai fumantoi. Ni orientigis cetio laula quanto da fulgo, quiu aperas ce unu persono post iardeca consumado de circa du pacagetoi da cigaredoi en tago, diras la esploristo. Alla aparte preparitai musoi mancis du genoi, quiui estas gravai por la defendo contra u cancerae celoi. Che la bestoi malsanigas pro cancero, tiodo estis genetike antau fixita, Cent procentoi de tiui bestoi disvolvas canceron, en nia caso pulman canceron, post sep gis nau monatoi, clarigas la sciencisto. Se la bestoi crome ricevis fainega in fulgo particloin, tiam la cancero disvolvigis iam post nur proximume quar monatoi. Tio estis por ni la clara pruvo, che fulgo particloi pli rapidigas la ec eston de pulma cancero, li diras. La amassigintai fulgo particloi crome ne malaperas el la pulmo. Tial estas consilinde, ne comenzi fumadon, au ancora dum iunae iaroi cessigi fumadon. Nur tiel eblas en posta vivo eviti tro altan concentrigion de fulgo en la immun celoi de la pulmo.